eta gurekin telefonaren eh, beste puntan. Suhiltzaile bat, Nikola Gezeja, egunon? Bai, egunon. Suhiltzailean aldetik, eh, nola pasatzen da mobilizazio berezi bat bat duzue? Hortan ah, berezi bat eman dugu martxan uh, eh, inkaska, erran nahi du mohontukotz uh, ateraldi arras gutiago egiten dugula, diendea egoiten baita etxean ba, istripu gutiago egiten eh, ditugu, uh mhm. ordan alde honetatik eh, obe guretzat, gero badira um, intervenzio batzuk direla lotuak eh, COVID-emeletzia iburuz, orduan uh, ba, neuri bereziak ditugu, diantzien aldetik, emaiten ditugu maskarak, emaiten ditugu begi uh, diantzi bereziak, hor e-, egunero badira batzuk, Ordan, bat eh, batzuten ez dakigu, orduan, eh, inkaska emaiten ditugu, mondukot ez dugu problemarik maskarak eta diantzi berezi horiek eh, lortzeko, mondukot badugu stok tiki bat, uh mhm. -huh. noiz arte hori ikusiko, ikusiko dugu nora, nora aldatzen den egoera. Gero planak baditugu, inkaska sultzele batzuk uh, kontaminazioa jasotzen badute, Eh, be, bai, behar bada zultzale gehiago egon beharko dutela etxean, eta hor badugu plan bat eh, ba, behar bada ba, zultzale etxe batzuk esteko, uh eh, -huh. Mhm. behar behar bada, ez badugu zultzale askirik, hor ba, plan guztia pres dago, eta montuko zegia da paraldean guti ukituak galera hori montukotz, baina kasu egiten dugu, uh, or, uh, ez dakigu sekulan uh, zer uh, eh, lo, eh, mhm. izanen dugun. Mm -hmm. Dei, hainitz uh, egiten dute, jendeak suiltzaileak suhiltzaileak, emezortzia hainitzek deitzen dute? Ebe ez, gutiago egoera horrekin jendeak ez du deitzen uh, gauza tikientzat. Mhm. Orduan, garai normaletan uh, edo gauzaren zat deitzen gaituzte, eta egoera berezi honetkin uh, eh, olai dendeak daitzen du eh, ba, zerbait gertatzen delarik egiazkiz eta orduan ba, guk uh, dei gutxiago baditugu uh, alde honetatik eta orduan uh, ba, guretzat obe, ola, obe, obeki alko gira ba, egoera okertzen marin bada. Mm. Covidarekin ba, jendea etxean dela, baina eh, ez badira beste interventzio batzu ere egin behar dituzuenak, zagit, adibidez eh, bihotzeko bat edo balin badu norbaitek edo istripu, beste gisako istripu bat, holako interventzioetan ere neugi zohotzak hartzen dituzue? Eh? Ebe, eh ebe eh bai, orduan eh, deiak dide alik, bo, saietzen nugu diakiten, uh, bo, arriskutiki bat izaita aldean den, eta kasu guztietan, ba, norbaitek balin badu problemak arna sartzeko eta hori, lotua izaiten alda edo ez COVID-a emeletziarekin, orduan mm beti egiten dugu, Eh, balin bazuen bezala. Uh, ez dugu arriskurik hartzen gure pertsonaren zat, eta, eta eh, medio guztiak emaiten ditugu, ba, kontaminaziorik ez izaiteko, uh, zenta bihotzekoak uh, segitzen dira izaiten, ba, sua izaiten alda ere batzuetan etxetan, badira istripu gehiago ere, eran, eh, etxeko istripuak uh, eh, aksidan domestik dela koiek, ba, gehiago badira, hor, ba, normal, diende egoiten baita etxean, uh, aldiz, uh, bide istripuak eta hori arras gutiago baditugu. Orban. Mm-hmm. Be egia da, uh, duela haste bat, uh, dei arras gutiago ditugula, diendeak kasu egiten du, eta usten du, uh, Uh, hori, uh, gure lineak uh, libro behar uh, eh, duten entzat. Mhm, mhm. Eta hori eskartzekoa da. Mm -hmm. Bai, ardurarekin jokatzen dutela ere jendek, eh, senditzen da, bai, irresponsabitate eh, zentzua. Ba, itz egiten dugularik hori orjantziako jendeekin ere, ba, guai jendea ez da eh, joaten orjantzietarat eh, gauza txiki bat balin badu lehen egiten zuten bezala. Guai mm joaten dira orjantzietarat zerbait uh, <laughs> behar balin badute bakarrik, eta hori ere eskertzekoa da. Ba ederki, Nikola Jezera, eh, suhiltzailea, beraz, eh, mil esker eh, gure galdere eh, erantzunik, eta kura jaune, egun hau entzat. Mil, esker, izan mi denak, bai, eta egun etxean. Bai, hori da, hori da konsina. Etxean bai. egoiteko, are bestade bat aktio, izan untza. bai.